die psalm van David. Alef, tot u, o Heere, hef ek my siel op. Bet, my God, op u vertrouw ek. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vijande oor my nie juig nie. Gimel, ja, amal wat u verwag sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouweloos handel sonder oorzaak. Dalet, Heere, maak u wee bekend. Leer my u paie. Hey, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek elke dag. Sion Dink, Heere, aan u barmhartigheid en u goedentierendhede, want die is van ewigheid af. Get Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedentierendheid, om u goedheid ontvul, o Heere. Tet Die Heere is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Jod Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paie van die Heere is goed in terendheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis. Getuienisse bewaar. Lamed Om u naam ontvul Heere, vergeef my ongerechtigheid, want dit is groot. Mem Wie toch is die man wat die Heere vrees, hy sal om leer aangaande die weg wat hy moet kies. Nun, hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Samek Die verborgenheid van die Heere is vir die wat om vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Ayen My oe is alter, altyd dier op die Heere, want hy sal my voete uit die net uitlei. Pee wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Sade Die benauwdhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Resh Anskou my elende en my moeite en vergeef al my sondes. Resh aanskou my vijande, want hulle is talryk en hulle haat my met een geweldige haat. Ek herhaal, een gewelddadige, ek eh, herhaal, een gewelddadige haat. Shin, bewaar my siel en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Tau, laat vroomheid en oprechtheid my bewaar, want u verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benauwdhede.